Šeštas skirsnis. Mes kartuojame, žmonės juk nori, kad jiems kas padėtų aukti. Šventas žmogus gyvenantis perdėtame savęs įsižadėjime, pavojingas kaimynas. Jis gali jūs apkrėsti neišgydomų neturtų, sanarių, be kurių nesistumsi pirmin paralyžiumi ir apskritai didesnė pasiaukojimo meilė, negu jūs norite. Ir nuo šios atkarios dorybės visi bėgo kaip nuo maro Tai ir buvo monsinjoro bienvienių vienatvės priežastis. Mes gyvename tamsos apglėptoje visuomenėje, kelti tarnyboje, štai aukščiausia išmintis, lašas po lašo varvanti iš pulingo debesies, kybančio viršum žmonijos. Probėgšmais pasakysime, koks tikrai tariant yra šlikštus dalykas sėkmė. Jos tariamas pranašumas į nuopelną klaidina žmonės – Sėkmė miniai yra beveik tas pat kaip ir pranašumas. Sėkmė šis talento dvinukas turi vieną apgaulį sauką – istoriją. Tik tai juvenalis ir tacitas dėl jos niurzga. Mūsų laikais bet kuri mažiau ar daugiau oficiali filosofija stoja tarnauti sėkmiai, dėvi jos livrėja ir liokajauja jos prieškambaryje. Tauraukite tokią teoriją. Gerovė suponuoja gabumą Išloškite loterijoje ir jūs jo apsukruolis. Kas triumfuoja, tas ir garbinamas. Gimkite laimės kūdikių, daugiau nieko nereikia. Tegu tik jums sekasi, jūs turėsite visą kitą. Būkite sėkmės numilėtinis, jūs kiti laikys didžią vyrių. Įskyrus penketą ar šešetą didžiulių išimčių, kurios teikia spendėsi visam šimtmečiui, bet koks amžininkų žavėjimasis yra tik žemažiūrystės vaisius – paauksinimas laikomas auksu. Gali būti piktadarys, šitai nekliudo, jei tik tau laimė padės. Vulgarumas tai susenęs narcizas, įsimylėjęs patį save ir plojas vulgarumui. Ta milžiniška talenta, kurio dėka žmogus tampa moze, Eschilu Dante, Mikelandželu ar Napoleonu, minė tučto jo ir vieningai priskiria kiekvienam, kas pasiekė savo tikslą, vis tiek koks jis būtų tegu koks nors notaras versta deputatu, tegu pseudo Kornelis parašo tiridatą, tegu eunuchui pavyksta įsitaisyti haremą, tegu karingasis priudomas atsitiktinai laimi kautinės turinčias lemimą reikšmę visai epochai. Priudomas Anry Monje knygos Josefo Priudomo memuarai 1857 personažas savimi patenkinto siaurapročio buržuo tipas. Šis vardas tapo bendriniu. Tegu vaistininkas išranda kartoninius puspadžius, sambro ir mezo armijai ir pardavęs kartoną užodą įsigyja kapitalą duodantį 400 tūkstančių livrų rentos. Tegu gatvės priekyjas veda lupikautoje ir iš to santokos gimsta 7 ir 8 milijonai, kuriems jis tėvas, o ji motina – tegu šneukrojantis pamokslininkas už savo plepalus gauna vyskupo titulą, tegu prekybos namų vedėjas, pasitraukęs iš įmonės, pasirodo besas toks turtingas, kad jį paskiria finansų ministru. Visame tame žmonės mato genialumą, kaip musketono figūroje, kad mato grožį, o Klaudijaus išorėje didybę. Panašius į žvaigždės ančių letenėlių pėtsakus minkštame pelkės purve jie laiko žvaigždynais begalinėje dangaus gelmėje. Ką jis tikėjo? Mums nėra ko gilintis į tai ardinio vyskupo tikėjimas buvo ortodoksiškas. Prieš tokią sielą mes galime tik žemai nusilenkti. Teisuolio sąžinė reikia pasikliauti, bet to mes sutinkame, jo kai kurioms išimtinėms prigimtims – gali harmoningai įsivystyti visos žmogiškosios dorybės, nors jų tikėjimas ir būtų kitoks negu mūsų. Kokios nuomonės buvo vyskupas apie tokią ir tokią dogmą, apie tokį ir tokį slėpinį? Šios intimios paslapti žinomos tik kapui, kur sielos įeina apnuogintos. Mes tikrai žinome tik vieną. Tikėjimo sunkumų jis niekomet nespręsdavo veidmainingai. Joks puvimas negali paliesti deimanto – Jis tikėjo taip giliai, kaip tik galėjo. Credo in patrem, tikiu Dievą tėvą, sušukdavo jis dažnai. Betogi, iš gerų darbų jis semdavosi tiek pasitenkinimo, kiek reikia sąžiniai, kad jį tyliai pasakytų žmogui, Dievas su tavimi. Mes laikome savo pareigą pažymėti, kad be tikėjimo ir taip sakant virš tikėjimo vyskupas turėjo meilės perteklių. Kaip tik dėl to kad jis daug mylėjo, jį ir laikė pažeidžiamų rimti vyrai, solidus asmenys, išmintingi žmonės, kaip yra pratusi sakyti mūsų niuri visuomenė, kurioje egoizmas nuolankiai klauso pedantizmo. Kuogi pasireiškia tasai meilės perteklius? Ramių prielankumu, kuris, kaip jau esame sakę, užtvindo žmonės, o kartais net ir daiktus. Jis gyveno niekam nejausdamas paniekos, buvo atlaidus visiems dievo padarams – Kiekvieno, net visų geriausio žmogaus sieloje slypi nesamoningas žiaurumas, kuris kartais parodo gyvuliams. Dinio vyskupas visiškai neturėjo šito žiaurumo, kuris betgi būdingas daugeliui dvasininkų. Jis neprieidavo lygi tokių kraštutinumų kaip brahminai, bet matyt buvo daug mąstęs apie šios ekleziasto žodžius – kas žino, kur eina gyvulių siela – Išorinis bjaurumas instinkto iškrypimai jo netrikdydavo ir net stumdavo. Priešingai, jie tik jaudindavo jį, net graudindavo. Sakytum, kad jis giliai susimastęs, anapus išorinio gyvenimo ieškodavo to blogio priežasties, jo išaiškinimo ar pateisinimo. Kartais atrodydavo, kad jis prašo Dievą sušvelninti bausmę. Be piktumo, lykrame mokyto lingvisto akimi, studijuojančią pusiau nusitrynusi įrašą pergamente, jis tyrinėjo gamtoj dar egzistuojančio chaoso likučius. Pasinėręs tokiuose samprotavimuose, jis kartais pasakydavo keistų dalykų. Vieną rytą jis vaikštinėjo po savo sodą, tardamasis esas vienas nepastebėjo sesers, kurie ėjo paskui jį. Staiga jis sustojo ir ėmė atidžiai kažką žiūrėti ant žemės. Tai buvo didelis voras, juodas gauruotas šlykštus, ir sesuo išgirdo jį sakant, vargšas gyvulėlis, bet jis dėl to nekaltas. Kodėl nepapasakoti apie šios kūdikiškus beveik dieviško gerumo pasireiškimus? Vaikiškumas? Tesie, bet juk šitoks subtilus vaikiškumas buvo būdingas ir šventajam pranciškui, asižiečiui ir Markui Aurelijui. Kartą vyskupas įsinarino koją, saugodamasis, kad neužstotų ant skrusdėlės – Šitaip gyveno tasai teisuolis, kartais jis užmigdavo savo sode ir nieko negalėjo būti įspūdingesnio kaip šis reginiais. Monsignoras Bienvenių, jei patikėtume pasakojimais, jaunystėje ir net jau subrendusiame amžiuje, buvęs karštų, net gal nežabotų aistrų žmogus. Visa apimantis jo atlaidumas buvo netiek įgimta savybė, kiek padarinys gilaus įsitikinimo – prasisunkusio pro gyvenimą į pačią širdį ir pamažu mintis po minties, joje nusistojusio, nes žmogaus charakteryje, lygiai kaip ir uoloje, nuo ilgo vandens lašėjimo gali susidaryti gilios vagos. Šie įdubimai neišdildomi, šie dariniai nesuardomi. 1815 metais, rodos mes jau šitai minėjome, jam sukako 75 metai, bet iš pažiūros atrodė, kad jam nedaugiau kaip 60. Jis buvo neaukšto ūgio, truputį apkūnus. Su to kovodamas jis mielai ir daug vaikščiodavo, jo žingsnis buvo tvirtas, o liemo beveik tiesus, smulkmena, iš kurios mes nesiruošime daryti kokių nors išvadų. Grigalijus 16-80 metų laikėsi labai tiesiai ir nuolat šypsojosi, bet tai jam nekliudė būti blogų vyskupu. Monsignoras Bienvenių – turėjo, kaip liaudis vadina, gražų stotą, tačiau jo veido išraiška buvo tokia meili, kad apie tą stotingumą užmirždavai. Kai jis su kuo nors šnekėdavosi, vaikiškas jo linksmumas, apie kurį jau kalbėjome ir kurį sudarė vieną iš žavingiausių jo būdo bruožų, padėdavo žmonėms maloniai su jo jaustis. Atrodė, kad visa jo esybė trykšta džiaugsmu skaistus, jaunyvas jo veidas ir puikiai įsilaikė balti dantys, kurie blizgėdavo besišypsant, teikė jam tą nuoširdžią ir mielą išvaizdą, kuri nejučiomis verčia pasakyti apie suaugusį žmogų, koks šaunus vyras, jeigu jis jaunas, ir koks geras žmogutis, jeigu jis senas. Mes atsimename, kokį įspūdį jis padarė Napoleonui. Tikrai iš pirmo žvilgsnio, ypač pirmąsyk matant, jis atrodydavo tik geras žmogelis ir tiek tačiau jei pabūdavai su šiuo geru žmogeliu keletą valandų ir pamatydavai jį susimaščiusi, jis pamažu pasikeisdavo ir įgaudavo kažką impozantiško. Aukštai orė jo kaktai, kurią jau darė didinga jo balti plaukai, dar daugiau didingumo teikė susimastymas. Kažkokiu iškilnumu dvelkė šis gerumas, kuris nesiliaudavo spinduliavęs – Su juo būdamas jautei kažkokį jaudinimąsi, tarsi besišypsantis angelas tyliai prieš tave skleistų savo sparnus ir savo šypsina tave apšviestų. Pagarba, žodžiais neišreiškiama pagarba, pamažu apimdavo žmogų, įsiskverbdavo į širdį ir jausdavai, kad priešais tave yra viena iš tų stiprių, išbandytų ir atlaidžių sielų, kurių mintis tokia gili, kad gali būti tik tai švelni. Kaip jau matėme, malda, bažnytinių pamaldų laikymas, išmalda, prislėgtųjų vargdienių guodimas, sklypelių žemės dirbimas, broliškas gailestingumas, nuosaikumas, vaišingumas, savęs įsižadėjimas, pasikliovimas dievu, studijos ir darbas užpildydavo kiekvieną jo dieną. Būtent užpildydavo – nes vyskupo diena lygiai kraštų buvo pilna gerų minčių, gerų žodžių ir gerų darbų. Vis dėlto ta diena atrodydavo neišbaigta, jeigu vakare prieš miegą, kai abi moterys jau būdavo išėjusios, šaltas ar lietingas oras jam sukliudydavo valandą ar dvi pabūti savo sode. Atrodė, kad jam tapo savotišku ritualu pasiruošti miegui meditaciją, stebint didingą naktinio dangaus reginį. Kartkartimis, net labai vėlyvą nakties valandą, jei senučių neimdavo miegas, jos girdėdavo jį tyliai vaikščiojant alėjomis. Jis tenai būdavo vienas su pačiu savimi, ir susikaupęs ramus apimtas nuolankiaus pagarbos visatai, lygindavo savo širdies giedrumą su dangiško eterio giedrumu, sujaudintas tamsoje regimo žvaigždynų didybės ir neregimos dievo didybės, atverdamas savo sielą mintims, žengiančioms prie jo iš nežinomybės. Tokiomis akimirkomis, atnašaudamas savo širdį tą pačią valandą, kada naktie žiedai atnašauja savo aromatą, degdamas tarsi lempelė žvaigždėtos nakties centre, lyg tirpdamas ekstaziją šio viso apriepiančio visatos spinduliavimo viduryje, rasi jis pats nebūtų galėjęs pasakyti, kas vyksta jame. Jis jausdavo, jog kažkas klinda iš jo ir kažkas leidžiasi jį. Slėpiningas pasikeitimas tarp dvasiaus bedugnių ir visatos bedugnių. Jis mąstydavo apie Dievo didybę ir apie tai, kad jis yra čia, apie būsimąją amžinybę, įstabų slėpinį, apie praėjusią amžinybę, dar įstabesnį slėpinį, apie visą begalybę, atsivėrusią prieš jį iš visų pusių. Jis nesistengdavo suprasti, ko neįmanoma suprasti, ir tik stebėdavo tai. Jis nestudijavo Dievo, jis tik didžiai žavėjusi jo didybę. Jis galvodavo apie nuostabius atomų susidūrimus, kurie suteikia materijai formą, sukelia jėgas, atskleisdami jų egzistavimą, sukuria įvairovę vienovėje, proporcijas erdvėje, nesuskaitomybę begalybėje ir šviesos pagalba pagimdo grožį. Šie susidūrimai yra amžinas užuomasgų ir atomasgų sukūrys, iš čia gyvenimas ir mirtis. Jis atsisėsdavo ant medinio solelio, prieš lieto prie aptriušusios pavienis ir pro skurdžias ir kreivas vaismedžių šakas – žiūrėdavo į šviesulius. Šis ketvirtadalis Arpano su tokia skurdžia augmenyje, apgriausdintas daržinėmis ir pašiūrėmis, jam buvo brangus ir visiškai jį patenkino. Kogi dar trūko šiam seneliui, kuris taip mažai turėjo laisvalaikio savo gyvenime ir tą laisvalaikį skirdavo sodininkavimui dienos metu ir meditacijai nakties metu. Ar šios siauros atitvertos erdvės kur lubas atstojo dangus, nepakako tam, kad būtų galima garbinti Dievą jo žavingiausiuose ir didingiausiuose veikaluose. Iš tikrųjų, argi čia nebuvo visko? Ar reikėjo dar ko nors trokšti? Mažutis sodelis pasivaikščiojimui ir visa begalybė svajonėms. Po jo kojomis buvo tai, ką galima auginti ir nurinkti. Viršum jo tai, ką galima studijuoti ir medituoti – kelios gėlės žemėje ir visos žvaigždės danguje. Ką jis mąstė? Dar keli žodžiai. Visos šios smulkmenos, ypač mūsų laikais galėtų, kaip dabar dažnai sakoma, įteikti mintį, kad dinio vyskupas buvo tam tikrą prasme panteistas ir laikėsi, ar už tai būtų galima girti ar peikti, tai kitas klausimas. Vienos iš tų asmeninių filosofijų, kurios tokios būdingos mūsų amžiui ir kartais išauga vienišose protuose, juose susiformuoja ir tiek įsivysto, jog paskui užima religijos vietą, todėl mes griežtai pareiškime, kad niekas iš tų žmonių, kurie artimai pažino monsignorą Bienvienių, nebūtų sauleidęs ką panašaus tvirtinti. Pažinimo šaltinis šiam žmogui buvo širdis. Jo išmintis buvo išausta iš to šviesos, kurią spinduliavo jo širdis. Jokių sistemų, o daug darbų – Miglotos spekulacijos tik tai sutrikdo protą. Niekas nerodo, kad jis kada nors būtų išdrysę savo mintimis leistis į paslaptingus atsijų samprotavimų labirintus. Apaštalas gali būti drasus, bet vyskupas turi būti baigštus. Galimas daiktas, monsinjoras Bienvenių būtų savo prikaišėjęs, jei būtų mėginęs per daug giliai skverbtis į problemas, kurias spręsti yra pašaukti tik dėdus ir bebaimiai protai. Misliai sanga saugo šventas siaubas. Šie niūrūs vartai atsiveria prieš jūs, tačiau kažkas sako jums, gyvenimo praeiviui, kad čia nebaliai eiti. Vargas tam, kuris tenai prasigauna. Genijai pasinerdami į neišmatuojamas abstrakcijos ir grinos spekulacijos gelmes, stodamiesi taip sakant virš tikėjimo dogmų, siūlo savo idėjas Dievui. Jų malda drąsiai kviečia į ginčą, jų adoracija klausinėja, ši religija neturi tarpininkų, jis klinda nerimo ir atsakomybės tam, kas mėgina kopti jos stačiais šlaitais. Žmogaus mintis neturi ribų. Savo riziką jį analizuoja ir tyrinėja net savo pačios apakimą. Beveik būtų galima pasakyti, kad savo žėrinčių atspindžių ji tarytum apakina gamtą. Slėpiningas mūsų pantis pasaulis atiduoda tai, ką gauna ir galimas daiktas – kad kontempliatoriai yra patys kontempliuojami. Šiaip ar taip, ant žemės yra žmonių, beje ar jie žmonės, kurie tolimuosios vajų horizontuose aiškiai mato absoliuto aukštumas ir prieš kurios iškyla grėsli begalinio kalno vizija. Monsignoras Bienvenių nepriklausė prie tokių žmonių, Monsignoras Bienvenių nebuvo genijus. Jis būtų pasibaisėjęs šių dvasios viršūnių, nuo kurių net tokie didus protai kaip Svedemborgas ir Paskalis nuslydo į pamišimą. Svedemborgas švedų mistikas, populiarus Europoje 18 amžiaus antroje pusėje. Paskalis 1623-1662 garsus prancūzų filosofas ir fizikas. Be abejo, Šios titaniškos vajos teikia tam tikrą moralinę naudą ir šiais sunkiais keliais žmonės artėja prie idealios tobulybės. Tačiau vyskupas ėjo trumpiausių taku, jis pasirinko Evangeliją. Jis nedarė nei mažiausių mėginimų suklostyti savo arnotą taip, kad šis būtų panašus į Elijo apsiaustą, nesistengė numatymo spindulių nušviesti tamsų įvykių bangavimą, nemėgino sutelkti į vieną liepsną mirgančias mažų daiktų gneles, nebuvo panašus nei į pranašą, nei į magą. Širomi sielą mylėjo štai ir viskas. Galimas daiktas, kad jis iškėlė maldą iki kažkokio antžmogiško veržimuose aukštyn, betgi nei maldos, nei meilės niekomet nėra per daug. Ir jei malda, kurios nėra šventajame rašte, būtų erezija, tai šventoji Teresė ir šventasis Jeronimas būtų eretikai. Jis lengdavosi prie kenčiančiųjų ir prie atgailaujančiųjų, visą tai jam atrodė lyg kažkokia milžiniška lyga. Jis visur jautė drugį, drugį kiekvienoje krūtinėje girdėjo kančią ir, neieškodamas lygos priežasties, stengėsi gydyti žaizdas. Rustus pasaulio kūrinių vaizdas jam kėlė graudingumą, jam rūpėjo tik vieną – pačiam surasti ir kitiems įkvėpti geriausią būdą gailėtis ir lengvinti kančias. Visa, kas yra pasaulyje, šiam geram ir tam dvasininkui buvo neišsenkamas šaltinis liūdėsio, trokštančio guosti. Yra žmonių, kurie dirba stengdamiesi ištraukti žemės gelmių auksą, o jis darbavosi traukdamas iš sielų pagailą. Jo rudynas buvo pasaulio nelaimis. Visur pasklidęs kausmas jam buvo tik nuolatinė proga daryti gerą. Mylėkite vieni kitus, sakydavo jis, manydamas, jog to viskas pasakyta ir nieko daugiau netraukšdamas. Toks ir buvo visas jo mokymas. Klausykite, tarė kartą vyskupui žmogus, kuris tarėsi esas filosofas, tasai senatorius, apie kurį mes kalbėjome. Tik jūs pažvelkite, kas dedasi pasaulyje. Visų karas prieš visus, kas stipresnis, tas ir protingesnis. Jūsų mylėkite vieni kitus kvailysti. Kągi atsakė monsinjoras Bienvenių, nesileisdamas į ginčą, jeigu tai kvailysti – tai siela turi užsidaryti joje kaip perlas kreuklėje. Ir jis joje užsidarė, joje gyveno ir jie visiškai pasitenkino, palikdamas nuo šalyje didžiausius klausimus, kurie mus traukia į save ir draugė kelia mums siaubą, neišmatuojamas abstrakcijų aukštumas, metafizikos prarajas, visas tas gilumas, susitinkančias viename taške, apaštalui dievuje, ateistui nebūtyje, nesigilindamas į likimą, į gėrį ir blogį, visų gyvųjų būtybių tarpusavio kovą, žmogaus savimonę, snudulingą gyvulio kontempliaciją, transformaciją per mirtį, egzistencijų pasikartojimą, prasidedantį kape, nesuvokiamą praeinančių jausmų poveikį nekintamam aš, visoko esmę, materiją, niekas ir esas, scholastinės filosofijos terminai, siela, prigimtį, laisvę, būtinybę, aktualias problemas, gudžiasias gelmes, į kurias linksta žmogaus minties gigantai, baisias prarajas, kurias Lukrecijus, Manų, Šventasis Povilas ir Dantė kontempliuoja tokiu žaižaruojančiu žvilgsniu, kad jis įsmeigtas į begalybę, rodos, ten turėtų įžiepti žvaigždes. Monsignoras Bienveniu buvo tik tai žmogus, kuris iš šalies stebėjo slėpiningus reiškinius, jų netirinėdamas, nejudindamas, ir jais nedrumsdamas savo paties proto ir sieloje puoselėjo didžią pagarbą tam, kas nesuvokiama. Antroji knyga Nupuolimas Vakare visą dieną ėjus. Pirmomis 1815 metų spalio mėnesio dienomis, maždaug vieną valandą prieš saulėlydį, kažkoks pėščias keleivis ėjo į nedidelį dinio miestelį. Tie negausūs gyventojai, kurie šiuo metu stovėjo prie savo namų langų arba ant slengščių, iš šį žmogų žiūrėjo su tam tikru nerimu. Sunku sutikti skurdesnės išvaizdos praeivį. Tai buvo vidutinio ūgio kresnas tvirto sudėjimo vyras – pačiame amžiaus stiprume. Jam galėjo būti 46, o gal 8 metai. Ant kaktos užsmaukta kepurė odiniu snapeliu, šiek tiek dengi saulės įdegta ir vėjo nugairintą jo veidą, visas rūvantį prakaitų. Storos nebaltintos drobės marškiniai, susekti pakaklėje nedideliu sidabriniu inkareliu, nedengė jo plaukuotos krūtinis. Jis ryšėjo susukta kaklaskarę, avėjo mėlynomis, cvilikinėmis kelnėmis, sudėvėtomis ir apsitrynusiomis, pabalusiomis ties vienu keliu ir prakirusiomis ties antru, vilkėjo sena sudriskusią pilką palaidinę, kurios viena alkūnė buvo su dideliu žalios gelumbiais lopu, prisiūtų virvelę. Ant nugaros jis nešėsi grūste prigrūstą kareivišką kuprinę, rūpestingai susakstytą ir visiškai naują, rankoje laikė didžiulę gumbuotą lasdą, Buvo basnirčia įsispyręs į didelius geležimi kaustytus batus, plaukai jo buvo nukirpti, o barzda ilga. Prakaitas, kaitra, nuovargis nuo ilgo ėjimo ir dulkiais dar labiau didino atstumint įspūdį, kurį darė visa šio apdriskelio išvaizda. Trumpi jo plaukai, styrojo pasišiaušę, matyt, jie buvo neseniai nukirpti ir dar netaugę. Niekas nežinojo, kas jis. Aišku, tai buvo kažkoks prašalaitis. Iš kuris atėjo? iš pietų, galbūt nuo pajūrio. Matys įėjo į dienį tuo pačiu keliu, kuriuo prieš septynis mėnesius buvo praėjęs imperatorius Napoleonas vykdamas iš Kanų į Paryžių. Žmogus turėjo būti ėjęs visą dieną, jis atrodė labai išvargęs. Moteris senajame priemestyje, žemutinėje miesto dalyje, matė jį sustojant po Gasendi bulvaro medžiais ir geriant vandenį iš fontano lėjus gale. Jis turėjo būti labai ištroškęs, nes vaikai, kurie sekė paskui jį, matė jį po dviejų šimtų žingsnių vėl sustojant ir geriant iš kito fontano rinkos aikštėje. Priejas po švero gatvės kampą, jis pasuko į kairę ir patraukė į merijos pusę. Ten įėjo į vidų ir po ketvirčio valandos išėjo. Prie durų ant akmeninio suolelio – ant kurios stovėdamas generolas Druo kovo ketvirtą dieną perskaitė apstulbusiai dinio gyventojų miniai proklamaciją, parašytą Žiuano įlankoje, sėdėjo žandaras. Žuano įlankoje pietų Prancūzija 1815 m. kovo 1 dieną įsikėlė Napoleonas Bonapartas pabėgęs iš Elbos salos. Keleivis nusėmė kepurę ir žemai nusilenkė žandarui. Žandaras, neatsakydamas į pasveikinimą, atidžiai pažiūrėjo jį, kurį laiką sekė jėkimis, paskui įėjo į Meriją. Tais laikais Dinio mieste buvo puikus viešbutis su iškaba Kolbaso kryžius. Šis viešbutis priklausė tokiam Žakenui Labarui, žmogui mieste gerbiamam už jo giminystę su kitu Labaru, kuris Grenoblyje laikė trijų delfinų užeigą ir kažkada tarnavo giduose. Gidai rinktinė kavalerijos dalis. Imperatoriui įsikėlus į krantą, apie tą trijų delfinų viešbutį krašte buvo pasklidę nemaža gandų. Pasakota, kad sausio mėnesį generolas Bertranas persirengęs vežiku, ten buvo keletą kartų atvažiavęs ir dalyjas kareiviams garbės kryžius, o miestiečiams rieškučiais Napoleonų. Tačiau tikras dalykas yra tas, kad imperatorius įžengęs į Grenoblį atsisakė sustoti prefektūros rūmose. Jis padėkojo merui sakydamas, aš eisiu pas vieną šaunų žmogų, kurį gerai pažįstu, ir nuėjo į trijų delfinų viešbutį. To trijų delfinų labaro šlovė, nepaisant 25 lie nuotolio, apšvietė ir kolbaso kryžiaus labarą. Apie jį miestelėje buvo sakoma, tai ano grenobliškio pusbrolis į šį viešbutį geriausia mieste ir patraukė tasai žmogus. Jis įėjo į virtuvę, kurios duris buvo tiesiai į gatvę. Visos krosnys kūrenusi, karšta ugnis smagiai liepsnojo židinyje. Šeimininkas, kuris kartu buvo ir vyresnysis vyrėjas, susirūpnęs ėjo nuo krosnės prie prikaistuvių, ruoždamas puikius pietus prekvežiams, kurių triukšmingas juokas ir kalbos buvo girdėti gretimame kambaryje. Kas yra keliavęs, ta žino, kad niekas taip nemėgsta gerai pavalgyti kaip prekvežiai. Prieš ugnį ant ilgo iešmo sukosi riebus švilpikas su baltomis kurapkomis ir tetervinais iš šalių. Ant viryklos čirškėjo du dideli karpiai iš Lozė ežero ir upėtakis iš Alozo ežero. Šeimininkas išgirdęs atsidarant duris ir einant naują svečią paklausė, nepakeldamas akių nuo viryklos. Ko ponas nori? Pavalgyti ir pernakvoti, atsakė teivis. Galima, tarė šeimininkas. Tai pasakęs, jis pasuko galvą, permetė vienu žvilgsniu keleivį ir pridūrė, jei bus užmokėta. Ateivis ištraukė iš palaidinės kišenės storą odinę piniginę ir tarė, aš turiu pinigų. Jeigu taip, tai labai prašom, atsakė šeimininkas. Žmogus įsibruko piniginę atgal į kišenę, nusijėmė nuo pečių kuprinę, ją pasidėjo ant grindų prie durų ir iš rankos nepaleisdamas lasdos atsisėdo prie ugnies ant žemo suolelio. Denis yra kalnuose, spalio vakarai ten vėsus. Tuo tarpu šeimininkas vis šiandien bei ten sukinėdamasis atidžiai tyrinėjo keleivį. Ar greitai pietus pasiteiravo žmogus? Tuo jau atsakė šeimininkas. Kol keleivis šėldėsi prie ugnies, nusisukęs nugarą į šeimininką, garbus įsiviešbutininkas Žakenas Labaras įsitraukė iš kišenės pieštuką, Paskui nusiplėšė kraštą seno laikraščio, kuris mėtėsi ant nedidelio staliuko prie lango. Parašęs baltoje paraštėje vieną ar dviej lutes, sulenkė tą popieriaus gabalą ir neužlipintą padavė berniukui, kuris matyčėjo kartu virtuvės parankinio ir liokajaus pareigas. Šeimininkas kažką pašnypždėjo berniukui jausį ir tas tekinas nudūmė merijos link. Keleivis nieko nepastebėjo. Jis dar kartą paklausė, ar tuoj bus pietus, tuo jau atsakė šeimininkas – Berniukas sugrįžo, jis atnešė raščiuką atgal. Šeimininkas jį atskleidė nekantri kaip žmogus, kuris laukia atsakymo. Jis atidžiai perskaitė raštą, paskui palingavo galvą ir valandėlę susimasti. Po to priejo prie keleivio, kuris atrodė buvo paskendęs savo nelinksmose mintyse.